I hear people talking bad about the way they have to live here in this country on the wars we fight, griping about the way things ought to be. I don't mind them switching sides and standing up for things they believe in. When they're running down our country morning. When you're running down our country horse, you walk in on the fighting side of me. I read about some squirty guy who claims that he just don't believe in fighting. And I wonder just how long rest of us can count on being free. They love our milk and honey, but they preach about some other way of living. And when they're running down our country, they're walking on the fighting side of me. They're walking on the fighting side of me. Running down a way of life, our fighting men have died to keep. If you don't love it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. When you're running down our country, man, you're walking on the fighting side of me. You're walking on the fighting side of me. Running down a way of life our fighting men have fought and died to keep. it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. When you're running down our country hoss, you walking on the fighting side of me. Merhaba. Günlerden 10 Nisan 2016 yine bir pazar akşamı, yine bir e, merak etmeyin şeyimizde, ajandamızda bir değişiklik yok. Hala Bob Dylan'cıyız. E, ama günün anlam ve önemi e, ne binaen özel bir açılışla başlamak istedik. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben Mahir Ilgaz. Merhaba ben Güven Güzeldere. Evet programı açtığımız parça Merle Haggard'dan geldi. Fight Inside of Me isimli korkunç bir parça <laughs> Ee, biraz neden çaldığımızdan tabii bahsedelim ee, izninizle sevgili program ortaklarım. Çünkü iki gün önce e, country müziğin e, en önemli isimlerinden bir tanesi, yaşayan en önemli, önemli isimlerinden biriydi. Merle Haggard e, aramızdan ayrıldı 79 yaşında. 1937 dönüm doğumlu bir sanatçı. Kaliforniya'nın Bakersfield e, kasabasında... E, ee, Oklahoma'lı e, göçmenler, Oklahoma'daki büyük e, kuraklıktan e, kaçan göçmenlerin e, çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Epey e, sorunlu bir çocukluk ve ilk gençlik dönemi oluyor ve 25 20 yaşını doldurmadan e, 15 sene hapse mahkum oluyor San Quentin'de meşhur San Quentin hapishanesinde Johnny Cash'ten de hatırlarsınız. Mektep denilir. Evet aynen öyle mektep. Noktada, önemli noktada bu burada. Çünkü hapishanede 3 yıl geçiriyor. 3 yılın sonunda salı veriliyor. 15 yılı tamamlamıyor ama o 3 yılda e, çok çok iyi gitar çalmayı öğreniyor. Hapiste öğreniyor. Ve hakikaten de e, Bakersfield Sound denilen e, o country müziğin kendine has e, sedası, pardon düzelteyim. Sadası. Bakersfield sadasını e, aslında temsil eden e, tek başına e, kişi bu e, Merle Haggard. E, hapisten çıktıktan sonra Johnny Cash ve aralarında Lefty Friesel'in bulunduğu isimler tarafından e, müzikte daha fazla e, aktif olması yönünde teşvik ediliyor ve e, 1960'ların e, ortalarından başlayarak bir dizi albüm bırakıyor ve e, country müziğin nihai olarak en önemli yıldızlarından biri haline geliyor. İşte e, meşhur e, outlaw country veya Türkçe ne diyebiliriz buna? Outlaw. Gayri kanuni. Evet, kanun dışı gayri kanuni e, country akımının da e, kurucu üyelerinden e, bir tanesi. E, e, Merle Haggard'ı neden çaldık bu programda? Sadece country müziğe hani damgasını vurmuş olan bir isim olmasından dolayı değil, Bob Dylan'la olan çeşitli münasebetleri var. E, evet ve niye bu parçayı çaldık? Fighting Side of Me e, parçada diyor ki du, du, duyuyorum kulağıma geliyor ki e, bu ülkede nasıl yaşadığımıza dair yaşam biçimimizde, biçimimizden memnun olmayan kişiler varmış. Ee, parça bu arada 1970'te yapılmış ama belli ki 60'ların sivil haklar hareketlerine gönderme yapıyor veya laf çakıyor. Ee, e, işte savaştığımız kavgalarımızla ilgili kötü şeyler diyenler varmış. Hani beni oraya getirtmesinler fena olur. Ee, bu, şeyde e, parçayı sözleriyle birlikte dinlerken e, gözlerime ve kulaklarıma inanamadım. E, çünkü içinde e, adıyla sanıyla şöyle diyor. If you don't love it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. Yani sevmiyorsanız terk edin. E, ve bu, bu, bu, bu şarkıyı da bir uyarı olarak alın. E, tersin pistir gibi. Diyor. Bu e, evet epey dingilce sözler e, yer alıyor parçanın içinde. Bu işin tabii bu kısmı ama öte yandan Merle Haggard'ı böyle e, çok kolay bir şekilde kategorize etmek de pek mümkün değil. Çünkü e, bu gibi şeyler demekle birlikte kendisini bir e, sokaktaki adam, sıradan insanın şairi olarak tanımlıyor. E, ve işte meşhur 60'ların ırkçı e, valilerinden Governor Wallace e, Merle Haggard tarafından işte sen e, beni hani e, desteklediğini açıkla gibisinden e, bir yaklaşımda bulunuyor. Merle Haggard da hadi oradan mealinde bir e, cevap veriyor. Böyle de kendi duruşu olan ilginç bir kişi. Sonradan da zaten biraz yumuşuyor duruşu. E, işte bu Fight Inside of Me'de Bob Dylan'a e, isimlen vermese de e, ona atfedilen, atfedildiği söylenen bazı şeyler var, e, sözler var ama öte yandan 2005'te de Bob Dylan'la ortak bir turneye çıkıyorlar. Bir değişim bu yanı var. Evet. Bu, bu, bu Bob Dylan da bunun altında kalmayıp aslında Merle Haggard'a o da bir takım laflar söylüyor aslında. Ee, ben de biraz bir şeyler ekleyeyim. Bu Merle Haggard'ın e, temsil ettiği country müzik tarzı benim en azından şahsen oldum olası e, pek ısınamadığım bir tarz. Hem e, müzikal açıdan hem de temsil ettiği siyasi görüş açısından. Çünkü genel olarak aslında böyle ya sev terk terketçi bir e, hat üstünde e, yürüyor country şarkılarının pek çoğu. E, bu da tabii aslında ilginç çünkü Murray Haggard gibi insanlar bir yandan e, sistemin e, e, dışına itilmiş e, hapishaneye düşmüş çıkmış başı sürekli yasayla belaya girmiş e, öyle çok büyük paralar kazanıp sistemin e, kaymağını yiyen filan insanlar değil. Buna rağmen ve buna karşı e, sistemin en e, candan savunucuları olmayı da bir taraftan e, işte e, olmaktan kendilerini alamıyorlar. E, böyle kovboy çizmeleri ve George W. Bush falan gibi insanlar e, akla geliyor hep e, bu şarkıları dinlediğimde ben. Ama bütün bunlara rağmen e, Mahir senin bulup çıkarttığın Rolling Stone dergisindeki yazıdan herhalde şimdi bahsedeceksiniz. E, bütün bunlara rağmen e, aslında burada sonuçta Bob Dylan'la Merle Haggard'ın arasındaki ilişkide e, gerçek anlamda ayıp eden e, kişi Bob Dylan olmuş Merle Haggard değil öyle gözüküyor. Evet, e, 2015 yılında Bob Dylan bir e, işte Grammy ile ilişkili yaşam boyu e, hizmet ödülü benzeri bir şey hani o o minvalde <laughs> bir ödül alırken epey uzun ve aslında epey güzel. Hani güzel derken içerikten bağımsız e, stil olarak epey güzel okuması keyifli bir konuşma yapıyor. Bu konuşma sırasında da e, işte uzunca bir konuşma. Yeri geldiğinde bahsederiz bundan da işte daha geniş olarak ama e, işte kendi parçalarının dayandığı noktalardan falan epey bahsediyor. Bunlardan e, bahsederken bir yandan da Merle Haggard'a e, lafı getiriyor. Diyor ki Merle Haggard fena değildir ama bir e, Bach Owens değildir gibisinden e, bir laf ediyor. Beni de pek sevmez falan diyor. Sonra da Merle Haggard çıkıyor piyasa. Ya yok öyle bir şey biz hani turne yaptık beraber ben <laughs> hani bizim dönemimizin en iyi şarkı yazarı olduğunu düşünüyorum falan diyor. Gerçi o da 70'lerde hani biraz e, şeye oynamış nedir o e, işte popülerlik peşindeyken öyle oynamış. Öyle bir aralarında çekişme itişme oluyor. Sonra Dylan işte ben öyle demek istemedim aslında Merle Haggard'a e, laf etmek istemedim gibisinden şey dönüyor. Evet, ama aslında yani konuşmanın tamamına baktığımızda görüyoruz ki Dylan bu konuşmada böyle öteden beri alınıp gücendiği kim varsa hepsine birer e, laf sokmak üzere e, kürsüye çıkmış. Ahmet Ertegün de zaten benim şarkılarımı hiç sevmezdi. <laughs> Bütün şarkılarını sevmeyenleri bir önce elden geçiriyor. Ya bu konuşmadan Arkasından... daha detaylı bahset, mutlaka bahsetmemiz lazım. İlginç bir konuşma. E, tamam peki yani e, benim sesimi beğenmiyorlar ama Tom Waits'e baksınlar ya da Leonard Cohen'i niye eleştirmiyorlar falan. Bir de onlara laf ediyor. Nina Simone'a ayrı laf ediyor falan. Merle Haggard'da da yani sonuçta e, adam e, Bob Dylan şarkılarından bir e, özel albüm yapmaya niyetlenmiş. Birlikte turneye çıkmışlar falan. Onun arkasından e, iyidir hoştur ama bir bak Owens falan tabii ki olamaz gibi bir laf etmek doğrusu bana çok ayıp geliyor yani. Mahir sen şimdi yine e, Bob Dylan'ı e, mazur gösterecek bir şeyler bulup söyleyeceksin. Lütfen söyle. Habire biz adama laf sokuyor olmayalım altıyla ama e, doğrusu ben çok ayıkladım. Yok bu, bu ay param yatmadı Dylan kampından. Dolayısıyla ben de katılıyorum size. Evet, Merle Haggard e, aynı zamanda birkaç Bob Dylan şarkısında söylemiş, coverlamış bir kişidir e, Willie Nelson'la beraber çaldıkları bizim de programımızda geçen haftalarda çaldığımız yine şu anda da çalmakta olduğumuz Free Will'in albümünden Don't Think Twice It's Alright. Ee, Willie Nelson'la beraber böyle içinde hem birkaç kelime konuşuyorlar hem de e, ufak bir kısmını Yok onu sadece parça olan bir yorumu ekledik. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam onu dinleyelim o zaman. Ee, keyifli ve hoş bir yorum olmuş bence. Bakalım bir de dinleyiciler dinlesin. Well, ain't no use sitting wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use wonder why, babe, it'll never do anyhow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's over. ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. It ain't no use turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway, so I don't think twice, it's alright. my soul. Don't think twice, it's alright. Well, I'm walking down that long, lonesome road, baby. And where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I'll just say farewell. I ain't saying that you treated me unkind could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time, so I don't think twice. It's alright. Don't think twice. It's alright. Don't think twice. It's alright. Don't Think Twice, It's Alright bir Bob Dylan e, şarkısını yorumladılar. Amerikan e, country müziğinin e, iki emekçisi Merle Haggard'ın da sanıyorum e, ölmeden önce e, e yayınladığı en son e, şarkılardan bir tanesi olabilir. 2015 senesinde çıkmış olan Django and Jimmy isimli e, albümden e, bu parça. Ee, geçen hafta içinde hayatını kaybeden Murray Haggard'ı anmak için çaldık. Ee, zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programındasınız. Canlı yayındayız. Saatler 21.19 İstanbul'da. Ee, Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere programı birlikte yapıyoruz. The Free Willin' Bob Dylan 1963 senesinde çıkmış Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümünü çalmaya başladık. Birkaç haftadır çalıyoruz. E, altıncı şarkıya kadar e, daha doğrusu plan birinci yüzünün ilk altı şarkısını çalmış. ikinci yüzünün de ilk iki şarkısını çalmıştık. E, 1, 2, 3, 4, 5 şarkımız daha var. Fakat bu albümde e, albüm için kaydedilmiş ama çalınmamış şarkılar var. E, ayrıca albümün ilk versiyonu çok sayıda basılmamış ve sonra değiştirilmiş bir versiyonu var. O versiyonda da e, bu ikinci bizim çalmakta olduğumuz albüme girmeyen şarkılar var. Onları da bilahare çalıp galiba hepsini e, zaman içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Artık nasip olursa diyelim. Ee, böyle. E, şimdi albümde ikinci albümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldiğimiz parça albümün en kısa parçası sanıyorum. Doğru mudur? Yaklaşık 2 dakikaya yakın 1 dakika 49 saniyelik bir parça. En kısa parçalardan bir tanesi en azından. Ee, evet albümdeki en kısa parça e, bakıyoruz şimdi. Evet o, o kadar kısa ki e, albümün kaydedilme sırasında Bob Dylan çalıp söyleyip bitiriyor. E, prodüktör John Hammond Bob Dylan'ın sustuğunu görünce hepsinin bu olduğunu söyleyin bana sakın diyor. E, bu, bu, bu parça e, 6 Aralık 1962 Perşembe günü Bob Dylan tarafından bir defa da çalınıyor, söyleniyor, kaydediliyor. Evet parça Oxford Town. E, kendisi kısa anlamda uzun e, cinsten bir parça. ABD'nin e, yurttaş hakları e, mücadelesinin veya işte biraz anlamsız bir çeviriyle dilimizde sivil haklar diye kullanılıyor. Pek bir anlam ifade etmiyor bence ama yani yurttaş evet. hakların eşit haklara sahip olmamız, olabilmesi için e, etnik kökenden bağımsız e, tüm yurttaşlarına yapılan bu mücadelenin en e, önemli olaylarından bir tanesi e, siyah öğrenci James Meredith'in e, Mississippi Üniversitesi'ne kayıt olmasıyla ilgili bir e, parça bu. Bu e, o dönemde çünkü artık e, okullarda, üniversitelerde e, ayrımcılık e, yasaklanıyor ve bu yasak e, Güney eyaletleri dahil olmak üzere, en ırkçı Güney eyaletleri dahil olmak üzere uygulanmaya başlıyor. E, dolayısıyla e, bayağı e, önemli bir olay ve bu olay hakkında da birden fazla parça yazılmış. Onlardan da bahsederiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa şimdi bu parçaya kulak verir mi? Evet. Tamam. Oxford town, Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, it ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford turn around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? my gal, my gal, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon. Bob Dylan'ın um, The Free Will'ın Bob Dylan albümünden dinledik. E, albümün dokuzuncu parçası Oxford Town. E, bu parçayı Bob Dylan e, bu demin Mahir'in bahsettiği e, olayın üstüne yani e, Afrikan Amerikalı e, siyahi öğrenci James Meredith'in 1961'de Mississippi'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne e, kaydet, kaydolmaya çalışmasıyla ilgili ve üniversitenin e, kendisini kayda e, almamasıyla ilgili e, çıkan olayların üzerine Dylan'ın yazdığı bir şarkı. Aslında Dylan bu şarkıyı Broadside dergisinin yayınlamış olduğu bir, bir nevi çağrı üstüne yayınlıyor. Broadside dergisi bir çağrı yayınlıyor ve diyor ki e, işte sanatçılar gelsin bu olayla ilgili şarkılar yazsın diyeceklerini desin. E, Bob Dylan'ın şar şarkısı bunun üstüne e, ortaya çıkıyor. Şeyde Amerikan Yüksek Mahkemesi 1954'e kadar aslında e, kamusal alanlara e, siyahi insanların girmesine e, izin vermiyor veya bunu yasaklayan yasaları onaylamaya devam ediyor ama 54 yılında e, bu, bunu artık e, şey e, kamu ortadan kaldırıyor. Evet, kamu okullarına diyor ki artık e, ırk bazlı bir ayrım yapamazsınız. Ama e, 1960'ların başında hala Amerika'nın güneyinde bu devam ediyor. Zaten de e, yerel vali Ross Bernat'ın e, göndermiş olduğu polisler e, James Meredith'i engelliyor e, derken e, Başkan Kennedy bunun üzerine e, federal e, güçleri gönderiyor Meredith'i e, korumak ve üniversiteye alınmasını sağlamak için. 30 e, Eylül'de de bununla ilgili bir ayaklanma ortaya çıkıyor. İşte 3 gün devam eden ayaklanmalarda iki kişi ölüyor, hayatını kaybediyor. E, ama bu olayın sonucunda da James Meredith e, Mississippi Üniversitesi'ne kaydolmuş ilk siyahi öğrenci olmayı da başarıyor. Bu arada James Meredith de tabii üniversiteye kayıt olmak isterken aslında amacı iyi bir eğitim almak. Yani e, epey ilkeli biri ama e, hani bir... E, herhangi bir vurgu yapmak amacı değil. E, bölgesindeki, eyaletindeki hala ne kadar vasat da olsa o dönemde iyi üniversitelerden bir tanesi olan üniversitede iyi bir eğitim almak istiyor. Zaten eski bir e, hava kuvvetleri de e, askeri. E, böyle bir e, arka planı var olayın. Bir de şu var, e, ABD'nin kendi tarihinde e, faşizme en fazla yaklaştığı, e, tehlikeli gidişata en fazla yaklaştığı dönemlerden bir tanesi iç e, açıdan, iç siyaset açısından. Çünkü bu çıkan, senin bahsettiğin az önce ayaklanmada, e, öğrenci ayaklanmasında yani beyazların, siyah öğrencileri istemeyen beyazların ayaklanmasında e, öğrencileri teşvik edenlerden bir tanesi de bir bayağı yüksek rütbeli bir general. General Walker diye bir adam. Hatta e, bir spesifik saldırıya da bizzat e, önderlik ettiği e, beyaz öğrenciler tarafından yapılan bir saldırıya da söyleniyor, kanıtlanamıyor. Ama General Walker e, görevden alınıyor. Bundan bir süre sonra Başkan Kennedy tarafından. Bu da böyle bir arka planda vermiş olalım. Evet. Vahim. E, Broadside dergisinin e, yayınlamış olduğu çağrıya cevap veren kişilerden bir tanesi de yine 60'ların çok önemli e, bir ismi. Folk müziği, müziğin o günlerin önde gelen bir ismi. Sonra da bence çok fazla hızlı unutulmuş, kaybolmuş bir isim. Phil Ox. Phil Ox da yine aynı derginin çağrısına cevap veriyor ve o da Ballad of Oxford, Mississippi diye bir parça yazıyor, e, söylüyor. E, şimdi isterseniz bunu dinleyelim. I'll sing you a song about a southern town where the devil had his rule. When marshals faced an angry mob to send one man to school. His name was Jimmy Meredith, and the tide he helped to turn for he chose to stay that terrible day the land was soon to learn. There was blood, red blood on their hands, yellow dirt on their clothes. What they thought they were doing, only God and the devil knows. There was hate, cold hate in their hearts, shot from their souls like a gun. And as they threw their stones and bricks, they screamed, See what you have done. The governor made a promise he would keep the trouble down. But when the mob got ugly, no troopers could be found. And men were filled with hate and fear, they screamed into the night. The rebel flag waved in the air, the symbol of states' rights. There was blood, red blood on their hands yellow dirt on their clothes. What they thought they were doing, only God and the devil knows. There was hate, cold hate in their hearts, shot from their souls like a gun. And as they threw their stones and bricks, they screamed, See what you have done. Gas was fired into the mob after each attack. And though the gas was running low, they never fired back. And when the smoke had cleared away and the fury felt its pain, two men were dead and a hundred bled. The South had risen again. So listen, Mr. Barnett and Mr. Walker, too. The times are changing mighty fast, they'll roll right over you. But someday you'll head farther south to the southern tip of hell. And it's hot down there, white hot down there, let's hear your rebel yell. There was blood, red blood on their hands, yellow dirt on their clothes. What they thought they were doing, only God and the devil knows. There was hate, cold hate in their hearts, shot from their souls like a gun. And as they threw their stones and bricks, they screamed, See what you have done! See what you have done! Evet bir de Phil Ox parçası dinledik. Yine e, parça arasından önce bahsettiğimiz bu ABD tarihinin e, yurttaş, yurttaşlık hakları mücadelesinin son derece önemli olayıyla ilgili İki parça arasında tabii epey e, fark var ama e, farklardan belki de en önemlisi e, Phil Ox'un e, konuyla ilgili yazdığı parça. E, biraz nasıl diyelim e, gazeteci yazısı gibi e, yani e, bir hikayeyi işte olan biten şu oldu bu bitti şöyle oldu böyle oldu şeklinde e, giriş gelişme sonuç şeklinde anlatırken e, Dylan'ın e, Oxford Town hikayesiyle ilgili e, yazdığı parça e, biraz daha farklı e, şey yok. E, yani e, işte ne James Meredith bu üniversiteye girmeye çalışan siyahi öğrenci, kayıt olmaya çalışan siyasi, siyahi öğrenci e, ne de Mississippi valisi e, bunu engellemeye çalışan Mississippi valisi Ross Barnett'in e, isimlerine referans e, yok. E, neden böyle olduğu ile ilgili tabii çeşitli e, rivayet muhtelif olmakla beraber e, Dylan Mayıs 63'te efsanevi e, sözel tarihçi Stat Sterk ile verdiği e, bir e, röportajda, radyo röportajında, mülakatında pardon, bunun bilinçli bir seçim olduğunu ve konuya daha evrensel bir bakış açısından yaklaşmak istendiği için bilinçli bir seçim olduğunu ve e, spesifik bir özel olaya e, hapsolmaması için parçanın seçildiğini söylüyor. E, Evet, iki parçasında böyle bir par fark var. Şu e, folk jurnalizm, folk gazeteciliği konusuyla ilgili de ben de bir ufak katkıda bulunmak istiyorum. E, faydalandığımız bu program için kitaplardan bir tanesi John Bream'in e, Dylan Disk by Disk isimli bir kitabı. Orada Free e, o, o, bu kitapta Dylan'ın her bir albümünü birkaç kişi tartışıyor ve o, o albüm onları ne ifade ediyor onu konuşuyorlar. Freewheel'in albümünde e, Susan Vega ve e, Rolling Stone dergisinin editörlerinden birisi aynı zamanda Freewheel'in Bob Dylan isimli bir de kitabı bulunan Anthony de Curtis tartışıyorlar. Bu tartışma sırasında e, de Curtis tam da buna şey yapıyor, parmak basıyor. Diyor ki ee, Bob Dylan'ın bu albümdeki şarkılarını özellikle de A Hard Rain's Gonna Fall'a baktığımız zaman burada bir e, imgeler adeta kaskadı var. Yukarıdan aşağı dökülen bir, bir dizi imge var. Ve e, o dönemdeki, o zamandaki e, folk şarkıları hep şu oldu derken bu oldu diye adeta bir folk gazeteciliği yaparken e, Dylan bunu o kadar başarılı güzel yapıyor ki bu artık folk gazeteciliğinden çıkıp folk şairliğine geçmiş oluyor. Böyle hoş bir yorum yapıyor. Evet, e, şairlik demişken bir sonraki parçamıza yaklaşıyoruz. Güven abi senin ekleyeceğin bir şey var mı konuda? Ee, ben de yurttaşlık haklarından bahsettik. Çok kısaca şunu e, söyleyeyim. E, Amerika'da e, başkanlık seçimlerine 6-7 ay kadar bir zaman kaldı biliyorsunuz ve aslında e, yurttaşlık hareketinde ne tür bir rol oynamış olmak konusu Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesi konusunda önemli bir fonksiyona sahip oldu bir anda. Amerikan medyasında en azından herkes 1960'lardan tekrar konuşuyor. siyah Amerikalılar e, geleneksel olarak Clinton'ları seviyorlar ve e, Hillary Clinton'ın adaylığını destekliyorlar diye bilinir. Fakat e, diğer aday e, kendini sosyalist olarak tanımlayan Bernie Sanders bu yurttaşlık hakları hareketinde hayli aktif yıllar geçirmiş ve birisinin bulmuş olduğu bir şeyde küçük bir videoda aslında bir yurttaşlık hakları gallisinde polis tarafından e, yaylarda sürüklenip kelepçelenirken e, ki görüntüleri e, ortaya çıktı. Bu Black Lives Matter hareketi Bernie Sanders'ı desteklemeye karar verdi filan böyle bu yani 1960'ların yurttaşlık hareketi de olan bitenler bu Dylan'ın bu albümünde ve bir sonraki albümünde şarkılarını söylediği meseleler bu aralar Amerikan medyasının çok gündeminde. Ben de onu bir parantez içinde eklemiş olayım. Clinton'lara da Feel the Burn diyelim o zaman burada. Bizim program içinde. Evet. <laughs> sayılır mı? Ee, <laughs> seçim propaganda sayılır mı? <laughs> Daha son iki güne girmedik. Olmaz bir şey. İyi o zaman. Peki. E, şeyde Dylan'ın e, zamanlar değişirken Bob Dylan'ın müzikleri üzerinden Amerikana, e, Amerika tarihi ve onun üzerine hatta daha geniş e, dünya siyasi tarihine de girdiğimiz e, mümkün mertebe sıkıcı olmamaya çalıştığımız program oluyorsak yine de kusura bakmayın. E, bu programda Dylan'ın ikinci albümündeyiz henüz. Biraz yavaş ilerliyoruz. Bundan da son derece memnunuz. İkinci albümde yalnız artık sonlara yaklaşıyoruz. Albümün yarısını geçtik. Ee, ve şu anda Talking World War III Blues, 3. Dünya Savaşı türküsü, bluzu veya e, artık ne oluyor o bluz e, bilmiyorum orada. E, isimli bir parçaya geldik. Epey uzunca bir parça. E, altı buçuk dakika neredeyse ve e, Woody Guthrie'nin e, en fazla meşhur e, ünlü folk şarkıcısı bu programda da sık sık bahsettiğimiz Woody Guthrie'nin e, bir anlamda meşhur ettiği bir tür konuşma ve işte senin dediğin gibi abi hani folk şairliği meselesi biraz. Arkada bir gitar veya banjo üstüne bir konuşma şeklinde ilerliyor. Bu parçanın hikayesi de epey ilginç çünkü e, bu albümden Bob Dylan'ın ikinci albümünde aslında yer alması düşünülen bir diğer parça var. E, Talking John Birch Blues. Evet. E, ve işte John Birch Society adında, John Birch topluluğu adında anti-komünist bir e, topluluk var ABD'de o dönem. Bu McCarthy döneminde hatta McCarthy'nin sağ kolu olan e, bir e, adamın da içinde olduğu. Onlara bahsederiz o parçaya geldiğimizde Talking John Birch Blues'e geldiğimizde ama o parça Columbia tarafından son anda albümden çıkartılıyor. O parça çıkartılırken e, tabii Dylan baya rahatsız oluyor. E, Dylan'ın e, dahiyane menajeri biraz fazla konuştum kusura bakmayın ama Albert Grossman devreye giriyor diyor ki e, tamam e, biz de o zaman koymak istemediğimiz parçalar var onları da değiştireceğiz son anda. Öyle bir arayol buluyor. Böylece dört parça albümde son anda değişiyor. Albümün e, Free Will'in Bob Dylan albümünün piyasaya sürülen e, bazı kopyaları olmasına rağmen albüm geri çekiliyor ve yeni baskılar sürülüyor. Bugün e, o ilk orijinal e, şarkı listesinin olduğu e, uzun çalarlara eğer rastlarsanız ki rastlayamazsınız yüksek ihtimalle çok az var. E, fiyatı 40 bin dolardan açılıyor öyle söyleyelim. Bulursanız bir yerde atlamayın. E, içinde Talking John Birch Blues olan e, bir e, Free Will'in Bob Dylan e, albümü kaydı. Neyse e, biz şimdi Talking World War 3 Blues'a dönelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa parça dinleyelim yoksa sonra devam edelim. Siz bilirsiniz. Ben de yok güven. Tamam dinleyelim o zaman Talking World War 3 Blues. time ago, a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream. I wouldn't worry about it none, no. Them old dreams are only in your head. said, Holy doctor, World War passed through my brain. He said, Nurse, get your pad." the boy's insane. He grabbed my arm, I said, Ouch, as I landed on the psychiatric couch. He said, Tell me about it. Well, the whole thing started at 3 o'clock fast. It was all over by quarter past. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover, wondering who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down the lonesome town. I stood wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and walked on down the road. It was a normal day. Well, I rung me fallout shelter bell and I leaned my head and I give a yell. Give me a string bean, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. I don't blame him too much, though he didn't know me. Down the corner by the hot dog stand, I seen a man. I said, Howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed a bit and away he flew. Thought I was a communist. finally me a girl before she could leave. I said, Let's go play Adam and Eve. I took her by the hand and my heart was thumping. She said, Hey man, you crazy or something? You seen what happened last time they started? Well, I seen your Cadillac window uptown. There was nobody around. I got into the driver's seat and I drove down 42nd Street in my Cadillac. Good car to drive after a war. Well, I remember seeing some ads, so I turned on my Connell ride, but I didn't pay the Con Ed bill, so the radio didn't work so well. Turned on my record player. It was Rock a Day Johnny singing, Tell your ma, tell your pa, our loves are gonna grow. Wah, wah. I was feeling kind of lonesome and blue and needed somebody to talk to. So I called up the operator of time just to hear a voice of some kind. When you hear the beep, it will be three o'clock. She said that for over an hour and I hung up. Well, the doctor interrupted me just about then, saying, Hey, I've been having the same old dreams. But mine was a little different, you see. I dreamed the only person left after the war was me. I didn't see you around. Well, now time passed, and now it seems everybody's having them dreams. Everybody sees herself walking around with no one else. Half the people can be part right all of the time, and some of the people can be all right part of the time, but all the people can't be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. Uh, I said that. Evet dinlediğimiz parça Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümü, albümü ben niye konuşamıyorum? <laughs> Neyse Talking, e, Freewheel'in Bob Dylan'dan Talking World War III Blues'du. Üçüncü Dünya Savaşı e, blues'u. Bu parçada işte e, Dylan ne yaptı? o sırada hakim olan yine soğuk savaş ve nükleer savaş, e, soğuk savaş ortamı içine nükleer savaş korkusuna yönelik Biraz e, ironiyle karışık durumun vehametine dikkat çeken bir parça. Daha önce e, bu korkuya yönelik A Hard Rain's Gonna Fall yine bu albümün kayıtları içinde yer alan, ikinci albüm kayıtları içinde yer alan ama albüme giremeyen Let Me Walk In My Footsteps gibi epey ciddi kayıtlarda varken bu da işin biraz daha e, mizahi taraftan e, yaklaşan bir e, versiyonuydu şekliydi epey de e, ilginç. Ben bu Talking Blues'ları seviyorum zaten. Benim e, şeyime, e, ağız tadıma uyuyor diyeyim. E, bu arada tabii bu program için belirlediğimiz playlistin sonuna geliyoruz. Albümü bitiremedik, ikinci albümü. Bununla ilgili de kendi aramızda kara kara konuşuyorduk. E, Güven abi sen söylemiştin değil mi? Dylan galiba önümüzdeki ay yeni bir albüm çıkartıyormuş. E, evet yani Mayıs 15 e, galiba ve yine büyük ölçüde Frank Sinatra şarkılarından oluşan bir işte Great American Songbook derlemesi bir önce yani son çıkartmış olduğu albümün bir benzeri e, çıkacak. E, o, o albüm herhalde iyi sattı, iyi iş yaptı. Oradan devam ediyorlar filan diye hafif e, sinik bir yorumda da bulunmadan edemedim ama belki de adam gerçekten bu şarkıları söylemekten hoşlanır haldedir galiba 75. doğum gününe de denk getireceklermiş. Peki konuyla ilgili o zaman ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. İyi güzel çıkartsın, satıyorsa satsın gözümüz yok da e, şimdi bizim albüm çalma hızımız da ve adamın yeni albüm çıkartma e, hızını göz önüne alırsak matematik havuz problemi e, formatına dökersek e, programı asla bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bunda... Biz gerideyiz. He? Biz gerideyiz diyorum. Kesinlikle öyle. Ee, ve giderek daha geriye düşüyoruz. Havuz ee, probleminin şeyi böyle. Evet, bunu bir çözümü e, yok yani. Havuz problemini anlayan bir dinleyicimiz e, rica edelim bizim için e, bizim çalma hızımız ve e, adamın albüm çıkartma hızını hesaplayıp söylesin. Biz de bilelim, rahatlayalım, rahat uyuyalım gece. Peki. O zaman ne yapalım? Albümde bari devam edelim bu kadar konuştuk. Evet. E, Talking World War Tree Blues'dan bir sonra gelen parça Corina Corina. E, bu geleneksel bir parça. Bir, bir önceki albümünde Bob Dylan hep e, başkalarının parçalarını söyleyip sadece iki beste yapıyordu. Bu, bu albümde iş tersine çevriliyor. Bütün e, söz ve besteler Bob Dylan'dan sadece e, kendisine ait olmayan iki parça söylüyor. Corina Corina da bunlardan bir tanesi. Evet bir klasik sanıyorum. Ee, albüm e, çok sık kaydedilmiş. İlk olarak 1918'de e, bilinen bir kaydı yapılmış e, Roger Graham tarafından ama öncesi de var. E, ilk olarak kim tarafından bestelendi bilinmiyor. Şimdi Korne Korne'ye kulak verelim Dylan yorumuyla. Karina, Karina, where you been so long? Karina, Karina, Galway have been so long. I've been worrying about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles. I got a bird that sings. I got a bird that whistles. I got a bird that sings. But I ain't a got Corina. Life don't mean a thing. Carmina, Carmina, girl, you're on my mind. Carina, Carina, girl, you're on my mind. I'm sitting down thinking of you. I just can't keep from crying. Bob Dylan yorumuyla bir e, Amerikan klasiği, Corina Corina'yı dinledik, blues klasiği. Kendi e, yaklaşımını getirmiş. Çok hoş bir arpeji vardı, gitar arpeji vardı parçanın. E, sözlerde de yine oradan buradan bazı alıntılar var. Yani klasik e, sözlere işte Robert Johnson'ın başka parçalarından eklemlenmiş e, bazı e, oyunlar var öyle. Evet ee, bir de tabii işte o dönem e, ayrı olduğu uzatmalı sevgilisi Suz ile ilgili olduğuna dair bazı kısımların öyle ek sözlerde var. Hoş bir parçaydı. Ee, bu Dylan yorumuydu. Başka bir şey çalacak mıyız programın sonuna gelmişken? Evet, valla e, birkaç dakikamız daha var madem. Bir tane en azından cover çalalım. Corina Corina'yı e, pek çok müzisyen yorumlamış. Aslında birbirinden güzel yorumları da var. Gerek Blind Lemon Jefferson filan gibi böyle blues'un en eski isimlerinin geleneksel yorumları gerek Taj Mahal gibi e, müzisyenlerin e, daha çağdaş blues yorumları. E, benim en sevdiğim yorumlardan bir tanesi Mississippi John Hurt isimli Delta Blues e, müzisyeninden. E, ben onu çalalım diye düşündüm. E, Mrs. mesela Spee John Hurt'un ilginç bir aslında hikayesi de var. Uzun uzun anlatacak vakit yok ama e, bu Delta Blues denen Mississippi Deltası'nın oradan e, ortaya çıkan e, ilk en eski e, olduğu düşünülen belki blues tarzının e, müzisyenlerinden e, 1893 e, doğumlu gençlik yıllarında müzisyenlikle uğraşıyor ve iki tane plak kaydediyor fakat e, ticari açıdan başarılı olamıyor. E, Mississippi John Hurt'te e, küsüp e, kendini çiftçiliğe veriyor ve yaklaşık 40 sene kadar filan e, müzik hayatından uzak durduktan sonra e, yeniden bazı insanların zorlamasıyla, ısrarıyla müzik hayatına dönüyor 1963 senesinde ve hayatının 1966'da da ölüyor zaten. E, hayatının son 3 senesini yeniden müzisyen olarak tanınarak e, ve plaklar kaydederek e, geçiriyor. E, bir şekilde e, böyle hakkı teslim edilmiş oluyor hayatının son yıllarında. Şimdi isterseniz bir de e, Mississippi John Hurt yorumuyla dinleyelim. Corina Corina. match stay last night. Corina, Corina, why'd you stay last night? Come in this morning, sun was shining bright. gold arena, way across the sea. She won't write me no letter, she don't care for me. Corina, Corina, why'd you stay last night? I look away. Corina, Corina e, Bob Dylan'ın ikinci stüdyo albümü The Freewheeling Bob Dylan 1960 yılında yayınlanmış olan e, bu albümün e, sondan üçüncü parçası idi. Bob Dylan'ın e, yorumunun ardından Mississippi John Hurt cover ile zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını bir pazar akşamı daha kapatmış oluyoruz. Ee, bu e, albümden iki şarkı kaldı fakat albümün e, yayınlanmış başka versiyonları ve albüm için kaydedilmiş ama yayınlanmamış şarkılar e, en aşağı bir programlık daha yerimizi e, kapsayacak gibi gözüküyor. E, bu pazar akşamı e, zamanlar değişirken bitirirken teknik masada her akşam olduğu gibi, her pazar olduğu gibi bize yardımcı olan e, Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz de Altu ile benim çok yakın bir arkadaşımız e, bu akşam Çetin İpekçi kendilerine kendisine e, sevgiler, selamlar yollayarak e, Çetin İpekçi'ye de buradan teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta Free Will'in Bob Dylan'ın elimizde kalan henüz çalamadığımız parçalarıyla bir arada olmak üzere şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl. There must be some way out of here. Say the joker to the thief.